بسم الله الرحمن الرحيم Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. والمرسلات عرفا Arqıma arqa çıxıcı, lərzən şamallar bilan qəsəmki, فالعاصفات عصفا qattiq chiquvchi bo'ronlar bilan qasamki والناشرات نشرا bulutlarni Alloh xohlagan taraflarga tarqatquchi shamollar bilan qasamki فالفارقات فرقا haq bilan botilning harom bilan halolning orasini ayirg'uvchi farishtalar bilan qasamki فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا bandalarga o'zir qoldirmaslik yoki Allohning azobidan ogohlantirish uchun vahiyni payg'ambarlarga ilib chiquvchi farishtalar bilan qasamki إنما توعدون لواقع ey makka kuffarlari sizlar ogohlantirilgan ish ya'ni qiyomat hisob va jazo cho'qim maydonga kelguchidir yulduzlarning nuri o'chirilgan chog'da osmon yerilgan chog'da tog'lar titilib shamolda uchib yurgan zarralardek uchib yurgan chog'da payg'ambarga ular bilan ummatlari orasida hukm chiqarilishga vaqt belgilangan chog'da va'da qilingan qiyomat maydonga keladi payg'ambarlarning qavmlariga oid ishlar qaysi buyuk kunga kechiktirildi haloyiqning orasida hukm chiqarilgan kun uchun ta'xir qilindi وَمَا أدراك ما يوم الفصل hukm chiqarilgan kunning nimaligini ya'ni uning dahshatini qandoq bilalaysan ويل يومئذ للمكذبين bu kunda u kunni inkor qilg'uvchilarga voy ألم نهلك الأولين payg'ambarlarni inkor qilganliklari uchun ilgirkilarni halok qilmadikmi ثم نتبعهم الآخرين ondin ularga agashtirib keyingilarni halok qildik كذلك نفعل بالمجرمين gunohkorlarni mushundoq qilamiz ya'ni jazolaymiz ويل يومئذ للمكذبين bu kunda u kunni inkor qilg'uvchilarga voy ألم نخلقكم من ماء مهين سلرنا بز عاجز مانيدن يارات مدخمو إلى قدر معلوم فجعلناه في قرار مكين Onu biz malum vaqt kicha, ya'ni tug'ilguncha puxta oromgoh Yani Beçidan'da kıldık. فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ Biz onu abimenden yaratışka kadir bulduk. Biz onu en çıraylık şekilde yaratışka nemi degen yakşı kadir bulguçumuz. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Bu künde o günü inkar kılgıçılarına vay. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ziminni biz o'z ichiga oladigan qilmadikmi أحياء وأمواتا ya'ni tiriklarni va o'liklarni o'z ichiga oladigan qilmadikmi وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا biz ziminga egiz tog'larni o'rnatdik سرنی تاتخ سو بلن سوغاردوق ویل یومئذ للمکذبین بو کنده او کنده انکار قلغوچلارغا وای انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون انطلقوا الى ظل şu'abı. Ularga dozaq muakkelleri, sizler dünyadaki çekinlarda inkar kılgan dozak azabıgı berinlar. Üç şahlıq sahigi berinlar, deydu. La zalilin ve la yugni minel leheb. O saye cehennemden tutunu bulup, kişini sergidetmeydu. Cehennemden yalkununu mu tosumaydu? İnneha termi bi şerarin kel kasr. O u yolqin qasrdek cho'ng uchqunlarni chiqirdi u uchqunlar qora seriq to'gilarga o'xshaydi bu o kunda u kunni inkor qilg'uvchilarga voy bu kunda ular söz kılmaydı. ولا يؤذن لهم فيعتذرون Onların özleri yetişiga izni verilmeydi. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Bu künde o günü inkar kılgıçılarına vay. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ Bu halayıkның arsıda hüküm çıkarıldığan kündür. O künde sizlerini va avvalqilarni ya'ni o'tganki ummatlarni oranglarda hukm chiqarish uchun yig'imiz فإن كان لكم كيد فكيدون agar azobdan qutulishga biror choranglar bo'lsa chora qilib beqinglar ويل يومئذ للمكذبين bu kunda u kunni inkor qilg'uvchilarga voy إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون Şübihisiz ki takvadarlar sahillerden, bulaklardan ve köngül tartkan meyvelerden behriman buludu. Kulu ve şrabu hani'en bima kuntum ta'melun ularga dunyoda qilgan yaxshi amallaringlar uchun xushal xo'ram yanglar va ishchinglar deyiladi إنا كذلك نجزي المحسنين shubhisizki biz yaxshi ish qilg'uvchilarni mushundoq mukofotlaymiz ويل يومئذ للمكذبين bu kunda u kunni inkor qilg'uvchilarga voy كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون kuffarlarga dunyoning lazzatlaridan vaqtliq yanglar va bahramon bo'linglar shubhisizki sizlar gunohkorsizlar deyiladi ويل يومئذ للمكذبين bu kunda u kunni inkor qilg'uvchilarga voy وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ Onlarga ruku kılınlar değilse, onlar ruku kılmaydı. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Bu künde o künni inkar kılgıçılarga vay. فَبِأَيِّ حَد۪يثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ular shonliq dalillarni o'z ichiga olgan fasohat balog'atda ang yuqori bo'lgan bu qur'onga ishonmasa boshqa qaysi so'zga ishindi